Jer je to ono što će čovjeku jedino koristiti. Kao što kaže Allah Jalla wa'ala, La yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Toga dana neće koristiti ni imetak, niti potomstvo koristit će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle na sudnjem danu. Jevme la jenfeu malun vala benun. Zato velika potreba i briga, najveća briga kod vjernika i vjernice mora da bude briga o njegovom srcu, kako da svoje srce donese čisto, odano pred Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da ga očisti od svih onih osobina koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, s kojima nije zadovoljan, koji ga srde i kako da u svome srcu nastani prijeko potrebne osobine za svakog vjernika i svaku vjernicu. Srce se mora očistiti, a zatim u njega se moraju nastaniti prijeko potrebne osobine. O mnogim od tih osobina mi smo već govorili o iskrenosti. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala mora se biti iskren, mora se biti iskreni vjernik u njega, mora se iskreno Allah subhanahu wa ta'ala obožavati, iskreno mu obavljati namaz i druge ibadete. Zatim ubjeđenje, u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha jalla wa'ala moramo biti ubijeđeni da je to od njega, moramo biti ubijeđeni prije svega da je Allah istina i da sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala da je istina, da je u tome korist za nas. Zatim govorili smo o bogobojaznosti. Šta znači bogobojaznost? Takvaluk, kada ti se kaže boj se Allaha, budi bogobojazan, šta to znači? Zatim govorili smo o strahopoštovanju, govorili smo o nadi, čežnji za Allahom subhanahu wa ta'ala, o istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogim drugim osobinama. Jedna od neizostavnih osobina za svakog vjernika i vjernicu, osobina koje se moraju naći u njihovim srcima, moraju. Bez te osobine ne mogu biti vjernici. I što god se ta osobina više upotpunjuje kod njih, povećava, raste kod njih, to i njihova vjera biva jača, biva bolja, njihov iman se upotpunjuje. To je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne može vjernik i vjernica ne mogu postojati, ne može se za nekoga reći da je vjernik, a da ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. I nama je to dobro poznato. Kada bismo bilo kojeg muslimana, sreli na putu, na ulici i upitali da li voli Allaha, sigurno bi rekao da voli. Ne bismo mogli naići ni na jednog muslimana koji kaže za sebe da je musliman, a da kaže da ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, svaka tvrdnja mora da se dokaže. Pa isto tako i tvrdnja da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, tu tvrdnju moramo dokazati. Ta tvrdnja mora biti dokazana. Tako postoje mnogobrojni znakovi koji pokazuju, ukazuju. Da li je naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala iskrena? Da li postoji ili iskrena? I ova osobina, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je posebna osobina koje doživi na dunjaluku, zasigurno će živjeti lijepim, smirenim, spokojnim životom. Živjeće u svjetlosti, živjet u radosti. Onaj koji ne bude volio Allaha subhanahu wa ta'ala, mi to vidimo na nevjernicima, da žive potrganim životima, žive u brigama, možda imaju imetka, možda imaju dunjaluka, ali njihovi životi su potrgani, nesređeni. Kada vide vjernike, kada vide osmijeh na njihovim licima, kada vide kako padaju i svoje najuzvišenije, svoje čelo spuštaju, Allahu subhanahu wa ta'ala na tle rado bi dali cijeli taj dunjaluk samo za tu jednu seždu i tako će biti sutra na drugom svijetu ahiretu tražit će samo da se vrate trenutak ili dio, vrlo mali dio da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, imali su cijeli dunjaluk, imali su svo vrijeme na dunjaluku dok su živjeli ništa od toga, nisu posvećivali Allahu subhanahu wa ta'ala da bismo shvatili koliko je ova osobina bitna i u stvari kakva ona treba da bude kod nas. Moramo se vratiti na jezičko značenje ljubavi. Kod nas je poznata također riječ muhabbet. Hajde da muhabbetimo. Mi ovu riječ upotrebljavamo za razgovor između dragih duša, insana kažeš nekome, hajde da malo promuhabetimo, dakle, kažeš to nekome koga voliš, da razmijenite mišljenja, iskustva, da prenesete drage vijesti jedni drugima i slično. Za ljubav u arapskom jeziku kaže se mehabbet. Mi kažemo muhabbet, dakle da muhabbetimo, razgovaramo s osobama koje su nam drage. E isto tako za ljubav, za nešto što nam je drago, nešto što posebno volimo, u arapskom jeziku kaže se mahabbet. Za ljubav također kaže se hub. hub. Pa ova riječ, mahabbet ili hub, izvedena je iz brojnih drugih riječi. Ima svoj korijen u drugim riječima. Kada se vratimo na te korijene, kada se vratimo na te riječi iz koje je izvedena ova riječ hub ili mahabbet, onda bolje spoznajemo značenje ljubavi. O tim izvedenicama i tim riječima, tim korijenima govorio je veliki islamski učenjak, islamski autoritet Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala u svom vrijednom dijelu Medariđu Salikin. Pa kaže, u arapskom jeziku za ljubav se kaže hub. Kaže se da je ova ljubav preuzeta od riječi uluv i zuhur, što ima značenje vidljivosti i uzvišenosti uznemirenosti. Pa kaže Ibn Qaim za vodu, kada poraste njen nivo, kada se ona uznemiri, uzburka i kada njen nivo postane jasno vidljiv jer je porastao, kaže se habebel ma'u wa hababuhu. Habebel ma'u wa hababuhu. Dakle, kada voda poraste, poslušajte, kaže habebel Ma wa hababuhu, kada voda poraste, kada se uznemiri i njim nivo postane vidljiv. E isto tako, za ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala se kaže samo za onu ljubav koja se poraste, koja poraste, koja naraste i njeni znakovi se jasno vide na toj osobi koja kaže da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Njeno srce, srce te osobe se uznemiri kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala i susret, susret s njim. Kaže također da je ova riječ izvedena iz riječi il luzum, koja, koje imaju značenje postojanosti, dakle nepromjenljivosti, postojanosti i dugog boravka. Pa se kaže habbel ba'iru wa ahabbe. Kaže se za devu kada se spusti deva na svoje mjesto i zadrži se dugo na tom mjestu. Kako se kaže? Kaže se habbel ba'iru wa ahabbe. Pa se isto tako za ljubav kaže, jeli, koristi se ova riječ hrub, kada ljubav bude postojana, bude stalna, bude dugotrajna naprotiv do svoje smrti pa čak i dalje nakon smrti. Jer čovjek u životu na Dunjaluku, vjernik provodi svoj život na Dunjaluku između straha i nade strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako nada se Allahovoj milosti, Allahovom oprostu i nastoji provesti svoj život između dakle ove dvije osobine nastoji da nijedna od tih osobina kod njega ne prevagni. Jer ukoliko prevlada strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, pašće u očaj. Ukoliko prevlada nada, ostavit će dobra djela i neće strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, živi između straha i nade. Međutim, šta ga vodi? šta ga vodi i šta ga tjera da i živi između straha i nade, to je ljubav. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Stremljenje, težnja, čežnja, žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa kada čovjek umre, prestaju, prestaju strah i nada. Međutim, ljubav i dalje nastavlja. Ljubav i dalje nastavlja da bude u čovjeka, čak u džennetu, na drugome svijetu, ahiretu, u džennetu, vjernici će žudjeti za vidjenjem svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, za ljubav se kaže da je to ona ljubav koja je stalna, koja je postojana. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je istinska samo onda kada je ona stalna, kada je postojana, kada se dakle ona ne mijenja. Zatim kaže se da je hub ili mehabbet, dakle ljubav, da je preuzeta od riječi el habbu, čija množina jeste habbetun, a ima značenje zrna ima značenje klice iz koje dakle sve izniče. Pa tako ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je dakle osnova. Ona iz koje izniče sve drugo. Proizilazi iman, proizilaze mnoga dobra djela, proizilaze sve druge prijeko potrebne osobine vjernika. Također kaže se da je ljubav, odnosno hub i mehabbet, izvedena ili preuzeta od riječi el-hib, koja ima značenje široke posude u koju se stavlja nešto što u potpunosti, u cijelosti ispuni tu, ispuni tu posudu. Pa se tako kaže za ljubav, Iskrenu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste dakle ona ljubav koja u potpunosti, u cijelosti prekrije vjerničko srce i u njemu nema mjesta ni za koga drugog. Samo za Allaha dželavala i ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Allahu subhanahu wa ta'ala uvijek daje prednost. Dakle, to je iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da na ovakav način stremimo, težimo, poštivamo, uvažavamo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala stalno, potpuno, bez promjene u svome životu do kraja svoga života, da se naša srca uznemire kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala i susre s njim, da se na našim organima, na našim tijelima, na našim licima jasno vidi vjera u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, da Allahu subhanahu wa ta'ala dajemo, dajemo uvijek uvijek prednost i da mimo ove osobine kod nas budu sve druge prijeko potrebne osobine. Jer dakle onaj koji tvrdi da iskreno voli Allaha subhanahu wa ta'ala, onda što god dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah kaže da trebamo biti takvi da trebamo obavljati namaz, da trebamo izdvajati zeka, da trebamo čuvati svoje poglede, da trebamo čuvati svoja stidna mjesta, da trebamo čuvati svoje emanete, povjerenja, ugovore koje smo sklopili, obećanja koja smo dali. Allah to traži od nas ako tvrdimo da iskreno volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda sve ove osobine moraju se naći pri nama i voliti Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskazivati ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala nije nešto što je lijepo, nije nešto što je poželjno, već je to obaveza. Onaj koji kaže da je vjernik u Allaha dželjavala, da je vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle mora da ga voli iskreno, mora da ga voli. Ne dakle, to je samo lijepo, preporučeno, nešto što nam se preporučuje i slično. Ne, voliti Allaha subhanahu wa ta'ala moramo. Kako da čovjek bude vjernik u Allaha, a da ga dakle ne voli? Odnosno, da voli i druge više nego što se Allah subhanahu wa ta'ala voli. Jedne prilike Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, ušao je kod Ebu Labasa ibn Surejđa, radi rahmetullahi alaihima, pa ga je upitao, o sine Surajđov, koji ajet iz Allahove knjige govori da je ljubav prema Allahu obavezna.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 Dakle, 24. ajd iz sure Taube. Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rodbina vaša, i imanja vaša, i vaša trgovačka roba za koju ustrahujete, hoće li biti prođe ili ne, hoćete li zaraditi ili ne, i vaši udobni stanovi, vaše kuće u kojima se prijatno osjećate, ako vam je to draže od Allaha i njegovog poslanika i borbe na njegovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku, odredbu ne donese, odnosno dok ne spusti kaznu svoju na vas. A doista Allah neće uputiti nasilnički narod, narod koji sebi čini nepravdu nasilje na spomenuti način, davajući prednost drugima nad Allahom subhanahu wa ta'ala i njegovim poslanikom. Nakon što je citirao ovaj 24. ajati sure Taube, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala je rekao Allah ne kažnjava osim za ostavljanje obaveznog. Allah je ovdje rekao sačekajte, pričekajte dok Allah svoju kaznu ne spusti na vas, dok Allah svoju kaznu, odluku, odredbu ne donese. Dakle, budete li voljeli druge, to je strogo zabranjeno da se drugi, mako oni bili, vole više od Allaha. Allah se najviše voli. Allah i njegov poslanik. Allahu i njegovom poslaniku se daje prednost. Ono što Allah naredi, što Allah zabrani ili što naredi Allahov poslanik alaihi salacom ili zabrani, tome se daje prednost. Allah traži od nas da volimo svoje roditelje, da poštojemo svoje roditelje, da im hizmetimo, da i dan i noć budemo uz njih, da tražimo njihovo zadovoljstvo, da ih preteknemo u njihovim potrebama, da ne čekamo da nam kažu sine treba mi ovo, treba mi ono. Ne, već da im mi to već donesemo, da ih to čekamo da ne dozvolimo sebi da oni nešto zatraže od nas. Međutim, ukoliko roditelji, pa čak oni bili i vjernici, kažu, sine, de ovako postupi, de malo se uljepšaj, de nemoj, de kako drugi narod, a Allah traži od tebe da klanjaš svih pet vakata. Danas roditelji, kada im dijete počne klanjati pet vakata, bez čega se ne može biti musliman, kažu, dijete mi poludilo, moram ići da tražim da mu se zapiše i ostalo. Naprotiv, dakle, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi, to mi, se daje, to mi se daje prednost. Veliki islamski učenjak Suleiman ibn Abdillah, rahimahullahu ta'ala, govori o ljubavi. Pa kaže da postoje brojne ljubavi na Dunjaluku. Postoje, kaže, dvije vrste ljubavi. Postoje, postoji zajednička ljubav u kojoj učestvuju svi i postoji druga vrsta posebna ljubav u kojoj je samo Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno koja se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Od tih zajedničkih ljubavi, dakle koja se posvećuje drugima, jeste dakle poput urođene ljubavi, ljubavi gladnog za hranom, žednog za vodom i slično. Zatim ljubav iz milosti su osjećanja poput roditeljske ljubavi prema djetetu, dakle i također druge poput e, ljubavi muža prema supruzi i slično. Zatim, e, također od tih zajedničkih vrsta ljubavi, e, poput ljubavi prema poslu, ljubavi prema prijatelju i slično. Dakle, sve su to zajedničke ljubavi i oni se dakle upućuju prijateljima, poslu, upućuju roditeljima, upućuju djeci i ostalo i to dakle nije zabranjeno. To je urođeno, to je svojstveno čovjeku. Naprotiv i Allah subhanahu wa ta'ala postiće nas na to da volimo svoje roditelje, da volimo svoju djecu, da volimo svog bračnog druga, da volimo svoj posao koji radimo, kada ga radimo, da ga privedemo kraju na najbolji i najljepši način. Međutim, Dakle, kada Allah nešto zatraži i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala nešto od nas iziskuje, onda tome dajemo prednost. Zato kaže posebna ljubav jeste dakle ljubav koja se upućuje samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i takva ljubav se ne smije usmjeriti nikome drugom. Ukoliko bi se usmjerila nekome drugom, onda bi Time čovjek počinio širk tog drugog kom je usmjerio takvu ljubav, pripisao bi Allahu subhanahu wa ta'ala, a Allah je daleko od svih, dakle nikomu nije sličan, nikomu nije ravan, Allah subhanahu wa ta'ala je jedan, jedan jedini. Dakle, to je ta ljubav koja se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa onaj koji tvrdi da ovakvu ljubav posjeduje kod sebe i da ovakvu ljubav iskazuje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, on mora to da dokaže. Ne smiješ, brate muslimanu, sestru muslimanko, ne smijemo sebi dozvoliti da nas šeitan obmane, pa da nešto tvrdimo, a da, dakle, to i ne dokažemo. Kao što su mnogi i prije nas i posle nas tvrdit će da vole Allaha subhanahu wa ta'ala i subhanallah, ovo je najveličanstvenija stvar. Posebna osobina koju svi prizivaju. Koji olahko, koju olahko svi prizivaju. A to je dakle nešto posebno. Pa kao što su i ranije prije nas prizivali i rekli da vole Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah je postavio im ispit. Rekao, kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabijuni. Recimo Muhammede, ako tvrdite da volite Allaha, onda mene slijedite. Ako tvrdite da volite Allaha, onda mene slijedite. Dakle, jedan od znakova, kao što će o tome, ako Bog da kasnije o tom znaku biti govora, jeste i slijedjenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od znakova iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, jedan od sigurnih znakova da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da u stopu slijedimo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam onoliko koliko budemo slijedili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam toliko je i naša tvrdnja da volimo Allaha jalla wa ala, jalla wa ala iskrena. Dakle, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je nešto najveličanstvenije. Pa stoga i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je poput lijepog stabla, predivnog stabla. Ti su korijeni duboko u zemlji, tvrsti, snažni, jaki, a krošnje visoke i na njima brojni plodovi. Brojni plodovi. Tako ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala koja ima svoje znakove, ona je čvrsto ukorijenjena, duboko ukorijenjena u vjedničkom srcu. I brojni su znakovi, ti pokazatelji na vjedničkom tijelu, u vjedničkim dijelima. On svim tim mnogobrojnim svojim dijelima pokazuje, dokazuje da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što rekao, ti znakova je mnogo. I o tome ćemo, ako Bog da govoriti o našoj narodnoj osobini, narodnoj emisiji, jednu po jednu osobinu ćemo spominjati. Jednu po jednu osobinu ćemo spominjati i molio bih sve nas da budno, pažljivo slušamo dakle ove riječi. Jer je ova osobina prijeko potrebna za sve nas. Ne možemo biti muslimani, ne možemo biti vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, a da Allaha subhanahu wa ta'ala najviše dakle, ne volimo. Allaha dželle dželjavala moramo najviše od svih voljeti. Njemu dati prednost i kod sebe izgrađivati ove znakove pa ćemo vidjeti da je mnogo ljudi, vidjet ćemo da je mnogo ljudi koji tvrde da vole Allaha subhanahu wa ta'ala, a te tvrdnje su lažne. Oni pri sebi nemaju znakova, nemaju pokazatelja, prizivaju ovu najveličanstveniju stvar, najveličanstveniju osobinu tako lahko. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u čišćenju naših srca i u njemu nastanjivanju prijeko potrebnih osobina. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude najprečiji od svih.